Baungi etorriak entzule, gaurko kulturratalean, baionan geldituko gara, irakur eh, zikloa, gaur jabiatzen baita, baionako mediatekan. Ta biziki konten gira, autore batzu uh, etorriko dira, eta ere partaidetza bat eh, Aizebegi festivalarekin, ara, e, eh, egitarrau eh, eder bat prestatu dugu. Zortzigarren edizioa ospatzen duten honetan, astebeteko egitarau bat digute luzatzen, eta aurriaren zortzia bete arte beraz, hainbat itzordu dizkigute proposatzen. Gaurko egunarekin, Kirmen Uribe izango dute, Iribarneko mediatekan. Bai, bai, oso guztoko dugu, bai, onara zatea, eta oroar eh? Atxaldeko seiak eta laurdenetan beraz izango da du, eta honen inguruan mintzatzeko kirmen uri berekin izango gara. Bau, esan da, gaur irakur zikloan murgil gaitezen. Hoi bezala, jarrezazuzuk eguna, eta elkartuko gara berriz ere, ezer gertatu ezpalitz legez. Betiko baldintzak jarriko ditugu, jende ospinaz eskar arituko. Mediokritateari segundo bakar bat ere ez. poesiaz, bidaiez, gorputz lirainez mintzatzea, ezinezko desiraren milaka formez. Eta beste behin ere, emango dizut arrazoia. Gauza importanteak oso gutxi dira bizitzan. Lagun honak bezala bospa zei. Baitasuna, seme alabak, adiskidetasuna, herria, kultura, eriotza. Horregatik, dena nahi izan behar dugu, ia dena erdiesteko. Beti pentsatu izan dut, hain zinen bitala, etzenuela nahikoa gorputz bakar batekin, bizitzaz bere osotasunean gozatzeko. Etzinilak abitzen zure ezur aragietan. Eta gaur, konturatzen naiz, oraingoan ere lortu duzula nahi zenuena. Gorputz bakar baten barruan bizi beharrean, gu denongan hartu baituzu bizia. Hoi bezala, jarrez azuzuk Baionara begira jar gaitezen orain, aste hartuntan, en, en Baionan, en Baionako Iribarneko mediatekan, Kirmen Uribe idazlarekin itzordu maten baitigute irakurre zikloaren baitan, hainbat itzordu dizkigute proposatzen egunotan, eta horietako bat, ba, Kirmen Uriberekin izango denez, itzordunen inguruko argibideak bilduko ditugu. Kirmen Uribe, baitugu telefonaren bestaldean, gaixo gunon? Egunon, zer moduz? Ongi eta zu, zer moduz abiltza? Ongi, ongi, ongi, ongi. La, lanpetuta, baina ongi. <laughs> lanpetuta, liburu bat eh, aurkeztuko baituzu ez hemen digutxira? Bai, bai, liburu berri bat, novela bat, la urte segun nahi idazten, lan luzea izan da. Eta horri aldez ere izango da. <laughs> ez oso luzea, baina bueno, aurreko biak baino luzeagoa, ez da? E, eh, bueno, nahiko, nahiko lan potoloa da. Orduan ba ba laburteko lanaren ondorioa da eta eta bueno ja pozik ez azken xetasunak edo emate. Susa argitaletzarekin argitaratuko duzu ez banabil oker eta e, elkarrekin esnatzeko ordua izeneko ba novela beraz duzu plazaratuko mendi gutxira e, bi lerrotan aipatzen alko zen diguke zerri buruzko liburua izango den. Bai, bueno, liburua hartzen du e, bikote baten ba, ba historia kontatzen da, ezta? Mm, e, azten da, liburu azten da, mila bederatzen dogeita zazpian, ba, Bilboko jauregi batean, dagoen festa batean. Festa gura jaso zuen, e, hogeiko amarkadako festa, bakizuen musikarekin, eta ez, e, E, ba, jendea frakez jantzita eta soinekoekin eta, eta jaso zuen pintura batean Antonio Bezala margolariak. Orduan nobela zen da, orduan txe, festa horrekin, ze festa horretan jotzen dago talde bat, musika jotzen, jasa jotzen, eta jasa jotzen duen talde horretako trompetaria, entzuzen, <laughs> da protagonistetako bat, ez da? hori gero gerra ostean, ba, gerrarekin gudari izango da, gero joango da gerra ostera, zarara, eta eta horribiliko da, gero Parisera, Parisetik Londresera, Londresetik New Yorkera, eta bueno, hainbat hainbat eta hainbat huelta emango ditu. Eta baita ere bere, bere emazteak, eta mm, ba, ba Parisen ezagutuko duen ondarroako emazte batek. Orduan, benetako historioa da, <laughs> baina nik egin dudana da, ba, ba moldatu, ez da, nobelatu egin dut, ez da, biografia bat inandik ere, ez da, ere historia liburu bat, novela bada, baina oinarri erreala daukata hori nahi nuen, eh? eh nahi nuen kontatzea, eh, ez den bestela, eh, jendeak ez baitzuen sinistuko, <laughs> ez, gure herrian badaude olako historioak, ez, ba, ba, ia egun urtetan gurean gertatu dena kontatzen duten familia daude, ezta. da? ba, gerra, gerra ostia, bigarren mundu gerra, FRANK, rein garaia, eta sorrera dena kontatzen da, historia honetan. Eta, eta bueno, hori, hori nahi nuen, ez nola bait, mm, ba, joan atzera, azaltzeko, edo, edo, behintzat, galdeak egiteko, ba, ba zergatik iritsi ona, ez Eta, Kirmen, honen inguruan mintzatzeko tarte hartuko dugu, liburua plazaratu eta ez da, dena den, eh, baionan bai. izango zaitugu mediatekan, erran bezala ba, txaldeko seiak eta laur denetan, publikoarekin eh, solasteko gunea izango da, nola prestatuko duzu, baste arteuntako itzordua? Ez, bai, izango da, e, bueno, denetarik egin egingo dugu, ez da, irakurri testuak, ibilbide irbide osoari errepasoa egin, e, muxe azken ele horria zer egiten nahi dut, eta, eta baita ere, ba, orain bukatzen ari nahi zen honi buruz, ez? Orduan, bueno, ba, egin dugu, eta eta ibilbide osoari buruz hitz egin, ez? Mhm. Eta bueno, nik uste ba, ba itzorde polita izango dela eta jendeak ere galderak egiteko aukera izango du eta bueno, ba a ber, ikusiko dugu. <laughs> Agian zerbait dira dezaket. Eh, liburu berretik, ez dakit, ikusiko dugu, eh? Zeno hori hor sorpresa txabatu. Denetarik idatzi duzu, arlo ezberdinak inkuitu dituzu, aurreta gazte literaturan eh, idatzi baituzu, saiakerak ere atera baituzu, elaberriak, musika literatura proiektu berezi bat ere atondu zenuen ez da, muse aipatu duzu, e, muse liburua bereziki importanta izan da, zure ibilbide literarioan? Ba, dena dira importanteak, ez? Oso zaila iten zait liburu bat aukeratzea, ustut, bitartean heldu eskutik poema liburuak, ba, ba, ate asko zabaldu zizkidala, ez? Lehenengo poema liburua zen, eta orain ere saltzen da, irakurtzen da, e, bueno, izugarrezko, ba, itzala izan duen poema liburua izan da, ez? Eta gero Bilbao nire bueno, ba, hainbat izkuntzetara itzulia, Muxe, ba, pausu bat izan zen, ba, nire literatur gintzan, ikustut, aurrera indako pausu bat, ez? Bestera bateko literatura bat, eta ono, asko ikasi nuen berarekin. Eta uste dut hor guzti, lan guzti horren emaitza, ba, orain etorriko dela, ez? Azken elkarrekin esnatzeko ordua honekin. Hori da, mm, sentitzen dudana da behintzat, orain arte egindako guztia, ba, ba, hone iristeko bidea edo zela, ez? eta bueno, ba, ba, denak, denak izan dira garrantzitsuak. Gero, atzegra begirako egiterakoa, ba, bueno, ikusiko dugu, ez? Zein, e, zein geratzen dan, irakurlearen memorian eta zein ez, ez? Baina, bueno, nik uste dena, dena maite ditut. <laughs> Eh, dena den eh, azpimarratzekoa da, ez? Eh, Nazio artean izan duzun oi hartzuna, hainbat ere eskuratu dituzu, zure literatura nazioartean nola hartua da edo nola sentitzen duzuzuk? Bueno, ba hor, ba oso, ondo, ez? Uztut, ba, aurretik ere, bueno, ba, ba, ba txaga ere ibilia da, eta beste egile batzuk ibilia dira, ez eta bueno, baina ba, nire lana da balako jarraipen bat, ez? beste belaunaldi bat, eta bueno, ba, nire liburuak ere itzuliak dira, ja, zira, zira, tik, editartean eh, eskutik, eh. ba, frantxez esatera zen, ingles esatera zen, katalan esatera zen, eta beste hizkuntza batzuetan, orduan, aziratik eh, izan naiz itzulia, eta horrek, bueno, amaten dizualako, ba, bueno, pues, lasaitasun eta baitare ardura bat, ez? Aurrera jarraitzeko. Eta gero, ba, bueno, ba, Bilbao, nire Bilbao ere oso itzuli izan zen, muxe bera ere bai, ez? Japonian, ba, adibidez, sekulako arrepesta izan duena. Bueno, ba, e, bide beretik jarraitzea espero dut. Eta gainera, ba, ba, horrek lagun dezala, ba, gero beste batzuk ere itzuliak Itzaten, ez? Beste idazle lagun batzuk, ez? Du idazleok laguna baikara, ez? Denok, Euskalduna <laughs> Bai, Baitzorduarekin geratzen gara oraingo meinipein, esan bezala Baionako mediatekan izango baitzara, Iribarneko mediatekan, eta ez dugu esan, baina Lizeoko ikaslekin ere izango zara? Bai, bai, Lizeokoek irakurri dute muxe, eta horregatik hori hori horri buruz, liburu horri buruz, hitz egiten egongo naiz. Orduan, bai, bai, bai, oso, oso gustura gainera. Gainera, musia uste dut, gazten artean ondo irakurtzen dela, bigarren mundu berri buruzkoa da, eta, bueno, bueno, hor badago e, eh, personaia bat, eh, gaztarotik elduar ora nola igarotzen den, horragatzen da idealismoa, horragatzen da, dira, maitasuna, dizkietasuna, hizkuntza bati edo kultura bati lotura, zakit, gauz, gai interesgarria ditu, sexua, zakit, gai interesgarria ditu eta gaztei, nik uste dut, gustatzen zaiela liburu hori, ez oso luzea ere, nobel bata, ez da, eta mm, nobel bat, orduan, bueno, ba, Mm, bueno, ez dakit, eh, <laughs> eh, nago, ez da, ba, zegertatzen da handize da, baina, oh, dut ondo joango dela. <laughs> Atxalde, ikusten duan ez ongi aprotxatuko duzu behintzat. Bai, <laughs> Bai, bai. bai, bai, oso guztoko du dio bai honara joatea, eta oro har, iparraldera, eh? Uste dut, jende ona, eta tokizora garria dela. Eta, bueno, ba, pozgarria da berriz ere bai honara joatea. Bakermen, guzti honekin geratzen gara, eskartzen zaitut gure dei hartu izana. Ba, zuei, eta espero liburu berriarekin ere jotea. Horinak marraztu zizkizun jainko ura izan gura nuke. Jainko txiki eta jostalari ura. Milak apuntutxo margotuz, zure azalean. Atsegin ditut, zure horinak. Atsegin dut kontatzea izarrak balira bezala. Eta izar berri bat aurkitzea egunero supernova bat gauzitzen duen astronomoa legez, zure bizkarreko tokirik ezkutuenean, edo zure bularren, azpian. Zure azala neure behatzarekin ibiltzea dut gustuko, jarraitzea planeta ezberdinen artean sortzen diren, lerro ikusezinak, astiro astiro, teleskopiorik zehatzena bezala. Zuk diozu, etzaizkizula gustatzen, nahiago zenuk laurinik ez izan azal zuri lauean. Baina zer gingo nukenik, nora ezean dabilen itxas nintzateke, gau itxian. Gogoan dut, horin bat eskatu nizula ezagutu ginen gauean, begiaren alboan duzun hori, nahikoa nuen itaka txiki hori nire etxea bertan eraikitzeko, eta zuk, eskuzabal, esan zenidan. idan dendenak izango dira zuretzat, guztira zen baditudan asmatzen baduzu. Orinak marraztu zizkizun jainko ura izangura nuke, jainko txiki eta jostalari ura, eta musu eman gauero zure orinei. Banan-banan eta kontu handiz, kontu handiz, des ez Ez daitezen. haga aurrentzun duzuek Kirmen Uribe izango dugula jatxaldean Baionako Hiribarneko mediatekan eta irakurre zikloaren baitan ere beste itzordu batzuk proposatuak zaizkigu. E, biharko egunari begira Gaztendako ikusgarria izango dugu Pum Kuboa izeneko lana baitut erakutsiko goizaldean goizeko 10 terdietan. Txontxongiloak ere izango dira herrialde urdina izeneko emanaldia gozatu izango dute bost 10 urte bitarteko aurrek atxalde partean Eta aste bukaera honi begira ere, aipatuko dugu, bainkontru bereziak ere proposatzen dizkigutela. Horietako bat, larun batean, izango dena, egoitzelaia idazle gaztearekin. Hala, kontatu digu, Gil Jiger antolatzaileak. Egoitzelaia ere autore berri-berri bat da, berri eh, sortak eh, idatzi ditu eta gazteluma xaria irabazi aurten eta errezibizan dugu ere. Eta um, Salvador uh, omenaldi bat egiten dugu um, uh, ere haize begi uh, Eta Michel Itzaina, Ahmet Arzaluz uh, eta Beste Batzu, Jean-Paul Laka, etorriko dira horrenkari. Ba Salvador Bertsularitzaren historian izenpean, mintzaldia beraz izango dugu ostiralonetan. Salvador liburuaren autore den Michel Itzainaren mintzaldia izango duzue eta Lucien Etxezarretaren Salvadorren ehorzketak argazki liburuaren aurkezpena ere eginen Salvador Bertsulariaren eriotzaren berrogei urte mugakari, Salvadorren bertsuak ere eskineak izango dira, Zaurilaka eta Gelekuko Bertsulari gazten aldetik. Bertso poteoa ere aurrik usten dute, baionako karriketan, iluntzeko zortzi terdietatik goiti. Basetasun gehiago nahi badituzue, Baionako mediatekako webgunera jo dezakez ubebikoitzero aldiz, puntu era, hain zuzen. irratxak ogoita ema bost. Ogoita ema Ogoita ema irratiko musika tramplenaren bigarren gaualdia. Doni bane ziburuko gaztetxean. Muda. Tristan Burgi eta horreba. Eta Misara Basta. Ugiaren ogoita bilan, gaueko behatzitatik goiti. Doni bane ziburuko gaztetxean. Gure Ogeita ama bost! Lehen aldiko txaran, Urriaren bederatzean Agatxaldeko irutan plazan, Xarako Kabalkada! da. Antzerki, dantzak, kantuak, bertsuak. Sartzea bi euro, Uririk amabi urte arte. Tokiak xargai, xaran eriko etxeko edantegian eta turismo bulegoan, Baionan elkardendan, Arbonan okindegian, Azparnen xuriatea ostatuan, Kasu-kasu, denbora txaga balin bada, da ujiaren amasaiera gibelatua izanen da. Zatozte denak momentu gozo baten pasatzera! Bauntan erdi bitxigara gaurkoan entzule, hontan buratzen dugu gaurko gure kulturratala eta bihar bestelako itzordu eta proposamenekin izango gara hemen. Izan ongi, Aio! guztiak izan behar zuen Nahi anuen eta nahi azian uken bateko lore guztiak joan zen izan behar genuen Beste bazunan izan gozi Izan ginen eta izan behar genuen Beste bazunan Yeah.